Historiae virinae subvestui. Carbono dec quar en antiqua austra castelo. Tiam ticlas viroin ne gravas ie pensi pri virinae subvestui. Mon fame conata iam pli ol cent jaroin estas la lingerie el Pariso sed ci foie la brua cirilata novajo ne venas el Franzuio, sed giuste el Austruio, cae tute ne temas pri nun tempai, sed male pri ses centia ragiai subvestui. Archeologoi malcovris en Austra castelo mamzonoin cae calzoneton de la mese poco. Dis nun oni pensis che mam zonoi virinoi ec usis nur en la du deca iarcentu, ciam ili sin liberigis de la corsetu. Tiu revoluzia malcovro povus shangi la historion de la malsupra virina vestagio. Proparolanto de la Universitato de Innsbruck en Austruio raportis che archeologo i trovis quar manzonui inter pli ol du mil septcent mese el lino au el lino mixita cun cotono. Ili estis enterigitai en antiqua Austra castelo sub amaso da terro, pezzo i el ligno, pailo cae feloi la quarmam zonoi el lino chainas nun tempai cun tas formae mam subtenoi ie mal simila i grandoi celchetoi cae malantaua rimeno qui u recte cunigas cum la mam subtenoi temas privesto cies es celo versaine ne estis nur funzia laula universitata annonzo tia i estis ornamitai sornamita i per brodajoi, versaine por allogi eventuala in Spertuloi spertulo i primodo di finis la malcovron surprisa, char antaue oni habis ne ni un indicon pri la facto che virinoi usis mamzonoin iam antau la comenzo della dudeca iarcento. Tial la general opinio estis che mamzonoi aperis nur tiam, giuste ie la comenzo della dudeca iarcento, ciam virinoi sin liberigis el corseto. Sed nun, shainas che unue aperis la mamzono, cae poste venis la corseto. La curatoro de la Londona Museo Primodo, Hilary Davidson, firme assertas che unu e la mam zonoi quiui trovigis en la castelo aspectas exacte el moderna mam aldonante che tiuici vere estas mirinda i malcovroi. Beatrice Notz, qui ugvidis la skipon de archeologoi racontis che facte oni malcovris la lina in vestoin iam en la iaro du mil hoc, sed oni ne disconigis la malcovron gis nun. La usciai clarigoi necessis attente controlli la vestagioin, cai dati ilin per la metodo de carbono dec quart, por certigi ilian autenticetson, cae tio postulis suffice longan tempon. Noc aldone diris, ni malfacile povis credi tion cion ni vidis. Lau gis nunai plei bonais zioi, en la dec quinai arcento tutene estis corsetoi similai al mamzonoi la tiu epoca i pentrajoi de virinoi tutte ne el montras tion kion ili usis sub la vestoi. Do, oni povas consideri tiun cimal covron kiel mankintan ceneron en la historio de la virinae sub vestoi. Se vi desiras ci, kio estas datado de trovajoi per metodo de carbono dec quart, vi povas spekti la suban mallongan filmeton, kiun mi adaptis kaj esperantigis.